allohu haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsin allohimiz robbi azza va jal xohlagan kishisiga farzand ato qiluvchi xohlagan kishiga o'g'il va qiz berguvchi xohlaganiga ikkisini qo'shib berguvchi ulug' zot xoliq bo'lgan alloh taoloning o'ziga hamdu sanolarimiz bo'lsin ummatini ko'p bo'lishligini faxr qilgan qiyomat qoyim bo'lganda mani ummatimni ko'pligidan faxrlanaman degan zot payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin azizlar bugun mana bu xonadonda alloh haq subhanahu va taoloning ulkan ne'mati farzand ne'mati uchun berilayotgan shukrona ehsonda o'tiribmiz ne'matlar ichida insonni lol qoldiradigan insonni to'g'ridan to'g'ri ojiz ekanligini ko'rsatib qo'yadigan ne'mat bu mana shu farzand ne'mat biror inson o'zi xohlaganda farzand ko'ra olmaydi biror inson xohlaganda qiz yoki o'g'il ko'ra olmaydi bu haqiqatni o'n to'rt asr muqaddam alloh taolo qur'oni karimda bayon qildi alloh qur'onda aytdi istaizu billah يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ya'ni olloh aytyaptiki olloh xohlagan kishiga qiz beradi xohlagan kishiga o'g'il beradi xohlaganiga ikkisini qo'shib beradi xohlaganini befarzand qilib qo'yadi dedi bu allohni qudrati insoniyat yaralibdiki ushbu qudrat oldida ta'zim qiladi asrlar o'tdi azizlar o'g'il ko'raman degan o'g'il ko'ra olmaydi qiz ko'raman degan qiz ko'ra olmayapti befarzand farzandlik bo'la olmayapti ilojimiz yo'q toqatimiz ushbuni qabul qilsada qilmasada allohning qudratiga tan bermasdan ilojimiz yo'q mana bu xonadonda xursandchiligini eshitib hozir aytyapmizki mana beshta qizdan keyin o'g'il ko'ribdilar sabrlari evaziga qiz ham allohni eng katta ne'mati chunki qur'oni karimda hozir aytgan oyatimizda inatha deb olloh avval qizni keltirdi xohlaganiga qiz beradi dedi bu qiz bolani ulug' ne'mat ekanligini ko'rsatadi undan keyin xohlaganga o'g'il beradi dedi alloh taolo demak qiz ham allohni buyuk ne'mati ekan xonadonimda qiz bor bo'larkan alhamdulillah deb ushbu xonadon xo'ja akam hoji onamiz birgalikda sabr qilibdilar sabrlari evazida yana ollohdan so'rab yo rabbiy seni qizlaring ham bizga ulkan bir ne'mat bo'lib qiz berding qiz ne'mating bizga ne'mat lekin yana orqamizni bardavomchisi bo'ladigan bizga bir yordamchi bo'lib qoladigan naslimizni davomchisi bo'ladigan bir o'g'il ham ato qilsang deb allohdan so'rashib sabr qilib turgan ekanlar mana xoliq bo'lgan olloh o'zi berdi hozirgina qorakam o'qigan qur'oni karimda oyatida qur'onda aytgan ushbu oyatni tagida katta bir haqiqat yotibdi استعذ va وقضى ربك ألا ta'budu illa iyyahu hukm qiladi olloh senga ibodat qilishlikka hech narsaga faqat uni o'zigagina ibodat qilishlikka buyuriydi dedi ibodat ollohning o'zigagina xos ibodat so'zi bu abd qul so'zidan olingan bo'lib qullik qilishlik degan ma'noni bildiradi demak inson alloh taologa o'zini qul ekanligini izhor qilishlikdan faxrlanmoqligi lozim men allohning quliman alloh taolo mani yo'rdan yo'qdan boq bor qilgan allohim sani o'zinggagina ibodat qilaman degan aqidada ushbu tavhidda mustahkam turishlikni olloh buyuryapti ibodat deganda faqatgina namoz ro'za zakot haj ibodatlarinigina tushunib qolmasdan umumiy ma'noda qabul qilmoqlik kerak ibodat deganda ulamolar shunday ta'rif beradilarki alloh haq subhanahu va taolo va payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib qo'ygandaqa hayot kechirishlik mana shu ibodat dedilar alloh nimani qil degan bo'lsa qilamiz nimadan qaytargan bo'lsa qaytarailamiz so'rashlikda ham istiona va boshqa maqsadlarni hosil qilishlikda ham yolg'iz ollohni o'zidan so'raymiz chunki biz bu kalimani har kuni aytamiz iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in sengagina ibodat qilamiz sendangina yordam so'raymiz deyapmiz shunday ekan farzand so'rashlikda ham allohni o'zidan so'rasa olloh beradi ba'zan o'g'il ko'rmayapman ekan qiz ko'rmayapman ekan bundoq qilsa o'g'il berilar ekan bundoq qilsa qiz berilar ekan falon mozorga olib borib ayolni dumalatsa qiz berar ekan falondek ishlarni qilsa o'g'il berar ekan bu noto'g'ri aqida xoliq ollohni o'zi ollohdan so'raymiz ulug' allomalardan xalqdan duo so'raymiz duoyimiz evaziga alloh taolo bizga agar farzand qilishlikni iroda qilgan bo'lsa o'zi beradi masalan mana muhammad ibn sirin hazratlarini tavalludlari haqida biz gapirganmiz ba'zi birodarlarimiz eshitganlar buni muhammad ibn sirin rahmatulloh alayhining otalari sirin rahmatulloh alayhi oisha onamizni tarbiyasini ko'rgan abu bakr siddiqni boqib olgan sofiya ismli qiziga uylangan edilar mana shu joyda ajib haqiqat shariatni go'zal namunasi yotadi birinchidan serin xolid ibn valid tomonidan sotib olingan anas ibn xolid ibn valid kufadan o'zlari olib kelib qul qilib olib kelgan bu kishidan anas ibn molik roziyallohu anhu sotib tarbiya qilib kelgusida siriyni yaxshi iymonli e'tiqodli islomni qabul qilib zo'r bo'lib ketgandan keyin ozod qiluvdilar o'zini boqiy oladigan darajaga mahrga qodir bo'lgandan keyin sirin uylanish maqsadida o'ziga ayol izladi abu bakr siddiq roziyallohu anhuning uylariga bordi mana bu joyda ham bir e'tibor qiladigan islomni ko'rkamligini qarangki azizlar islomda tabaqalashtirishlik yo'q bu kim u hokimu hukamo u amaldoru fuqaro boy va kambag'al olloh oldida u qul u banda inna akramakum indallohi atqokum dedi olloh ollohni huzurida eng ulug'inglar bu xudodan ko'proq qo'rqadiganinglar dedi kim ko'proq taqvodor bo'lsa shuni olloh ikrom qiladi dedi mana bu joyda ushbu oyat ushbu hikmatga asoslanib o'zi qul bo'lishligiga qaramasdan quldan chiqqan bo'lishligiga bevatan ya'ni boshqa vatandan kelganligiga qaramasdan naslini ham hech kim bilmaydigan biror bir tanish bilishi ham yo'q bir inson oddiygina inson o'sha davrni xalifasi bo'lib turgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning eng yaqin do'sti bo'lgan qayin otasi bo'lgan zotni uyiga sovchi bo'lib boryapti ba'zan birodarlarimiz akalarimiz xafa bo'lib qoladilar bir birlariga arz qilib qoladilar palonchi mani uyimga qizimni so'rab kelibdi uyalmaydimikin mani tengimmi shu men u bu kim qarang endi uyimga qizimni so'rab kelibdi shunga qizimni beramanmi shukur ayting taqsir ostonangizga hatlab kelibdilar qizingizni o'ziga jufti halol qilishlikni allohni bir bandasi ixtiyor qilganligi uchun xursand bo'ling qizingizni oldiga kelmay qo'ysa nima qilardingiz kim kelishidan qat'iy nazar qulluq qilib qabul qiling abu bakr siddiq hazratlari shu tarbiya bilan sirin rahmatullohi alayhini shunaqa qabul qildilar qizini berishlikni iroda qildilar ana shundan keyin sirin rahmatullohi alayhi abu bakr siddiqni boqib olgan tarbiya qilgan qizlari oyisha onamiz xususan tarbiya qilgan qizlari sofiya onamizga uylandilar to'y qildilar to'ylariga bir qancha ulamolar keldi jumladan sahobalar badr urushida ishtirok etgan sahobalar ubay ibn kaab singari abdulloh ibn masud abdulloh ibn abbos nihoyatda ko'p o'n sakkizta badr ishtirokchilari keldi shunda siyriy rahmatullohi alayhi ulardan duo oldilar chiqib aytdilarki sizlarni xonadonimga chaqirdim to'yimni e'lon qilishliku manga bir duo qilib beringlar olloh bir farzand ato qilsin kelgusida islomga dinga diyonatga xizmat qilsin o'tirgan ulamolar hammalari sahoba ikromlar kim duo qilar ekan deb bir birlariga qarab iltifot qildilar abdulloh ibn masud duo qilsinlar dedi chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam abdulloh ibn masudni qiroatlarini eshitib yig'laganlar abdulloh ibn masudni qiroatlarini madah qilib jabroil alayhissalomdan qur'on qanday nozil bo'lgan bo'lsa shunday eshitishni xohlaganlar bo'lsa abdulloh ibn masuddan eshitsin deganlar abdulloh ibn masud duo qilsinlar dedi abdulloh ibn masud aytdilarki yo'q men duo qilmayman abdulloh ibn abbos qilsinlar dedi bu kishi bizdan ulug'roq abdulloh ibn abbos aytdilarki yo'q man ham qila olmayman ubay ibn kab duo qilsin chunki surai bayina lam yakun surasi nozil bo'lganda alloh taolo ushbu surani birinchi bo'lib ubay ibn kabga o'qib berishlikni rasulimizga buyurganlar rasulimiz alayhissalotu vassalam kelib ey ubay seni alloh taolo ushbu qur'onni senga o'qib berishlikni buyurdi deganlarida ubay ibn kab dod deb yig'lagan edilar olloh mani esladimi deyavdilar shuning uchun ham ham kotib bo'lganlar qur'onda birinchi bo'lib ishonch bilan sen ubay ibn kab yozib qo'yishlikka ruxsat beraman biror bir narsaga yozib qo'y deb ruxsat olgan kotiblar ham ubay ibn kab edilar shuning uchun sahobalar aytdilarki ubay ibn kab duo qilsinlar biz omin deb turaylik to'xtam shunga kelgandan keyin ubay ibn kab roziyallohu anhu duo qildilar yo rabbiy o'zing xoliqsan yaratguvchisan seni xoliqliging oldida hamma ojiz ushbu siringga ham yaxshi o'g'il farzandlar ato qilgin farzand bergin deb duo qildilar bu gapni gapirayotganimiz hozirgi xonadon ahillari mana bir necha yildan keyin o'g'il ko'rgan bo'ldi lekin avval qiz ko'rgan farzand berdilar alloh taolo shunday insonlarni har xil imtihonlar qilib ko'rar ekan sirin rahmatullohi alayhi ushbu duodan keyin birdan xursand bo'lib qalblari sururga to'lib turdi axir o'n sakkizta badr ishtirokchisi duo qilsayu shuncha sahoba duo qilsa duolari qabul bo'lmay iloji yo'q edi lekin hikmati ilohiy sirin rahmatullohi alayhiga o'g'il o'g'il emas umuman farzand bermadi olloh besh yil o'tdi olti yil o'tdi o'n yil o'tguncha ham farzand ko'rmadi umuman hatto ba'zi birlar kelib ey sirin yaxshi odamsiz qo'lingizda hunaringiz bor badavlatsiz boshqa ayolga uylansangiz bo'lmaydimi dedilar seni rahmatullohi yo'q sabr qilib turaylik olloh o'g'il beradi manga yaxshi o'g'il yaxshi qizlar ato qiladi farzand beradi befarzand o'tmayman xudodan umid qilyapman dedilar sabr bilan yurdilar odamlar kalaka qildi masxara qildi yigirma yil yashadilar yigirma yil bo'lganda hatto odamlar ko'chada chekkaga olib bo'ldi endi sabrni ham chegarasi bor boshqa ayolga uylaning dedilar shunda siyrin yig'lab yubordi yig'lab aytdilarki nima deyapsizlar man uylangan ayol oishani tarbiyasini olgan oisha onamiz boshlarini silab katta qilgan bo'lsalaru abu bakr siddiqdek ulug' zotni qaramog'ida katta bo'lgan bo'lsalaru o'n sakkizta badr ishtirokchilari mana to'yimda kelib duo qilib ulug' zotlar ollohdan so'ragan bo'lsayu agar shundan keyin ham olloh menga farzand ato qilmasa boshqasidan ham qilmaydi dedi sabr qilaman dedi yigirma yil deganda olloh farzand ato qildi o'g'il farzand ko'ldi ismini muhammad deb qo'ydi eng go'zal ismlardan biri bo'lgan ismni qo'ydilar eshitishimga qaraganda bugungi tug'ilgan chaqalog'imizga aqiqaga sababchi bo'lgan chaqalog'imizga ham ushbu ism qo'yilibdi muhammad amin rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni ismlari mana shu ismni qo'yganlaridan keyin o'sha sabri evaziga muhammad ibn sirin degan zot dunyoga kelib kelgusida ulug' alloma qoriy murattab faqih olim bo'lib dunyoga taraldi hozirga qadar muhammad ibn sirin desa hamma taniydi kitoblarda ibn sirin deb alohida zikr qiladigan alloma zamon bo'lgan o'z davralarining ulug'lari bo'lgan zot mana shu sirin rahmatulloh alayhini farzandlari bo'ladi yigirma yilda dunyoga kelgan shundan kelib chiqib azizlar farzand umidida turganlar insonlardan duo so'rasa bo'lar ekan duo qiling alloh menga farzand bersin o'g'il bersin qiz bersin deb so'rasa bo'lar ekan lekin so'rashlikda ollohdan so'rab bering birgalashib duo qilib bering jamoatdan duo olishlik ulug' ustozlardan allomalardan duo olib umid qilish kerak inson doim umidda yashamoqlik kerak noumid bu shayton olloh baribir menga ato qiladi degan umidda tursa olloh beradi bilsinki har bir holatda olloh imtihon qilyapti alloh bizni doim imtihon uchun bu dunyoga yaratdi shuning uchun bizni avval imtihon qilib keyin jannatga olib kiraman dedi siz bilan bizni kutayotgan joy shunchaki bir kirib rohatlanib qo'yadigan joy emas bizni tasavvurimizda jannat desa tagidan soy oqib turadigan u sut va asal oqadigan nima mevani yeyman desa yeydigan havo issiq ham sovuq ham bo'lmaydigan mo'tadil bo'ladigan bir nechta hurlar xizmatda turadigan deb tasavvur qilamiz to'g'ri bu insonni nafsimiz xohlab turgan lazzat lekin jannatdagi eng katta bizga berilgan mukofot robbimizni bizdan rozi bo'lishlik qullikni bajo keltirganligimizdan sendan rozi bo'ldim deganni nishonasi ila jannatga daxil qiladi bundan keyin qalbimizni hozir larzaga keltirib hujayramizni tub tubidagacha bizga ta'sir qilib yuboradigan eng katta ne'matdan bittasi jannatda rasulimiz bilan birga bo'lishligimiz rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan bir davrada o'tirishlikni orzu qilmagan mo'min yoki musulmon bo'lmasa kerak unaqa bo'lsa qalbini olib itga tashlab bersin uzib agar rasulim alayhissalotu vassalam bilan jannatda o'tirishni orzu qilmaydigan iymonlik bo'lsa biz uni iymonlik deya olmaymiz orzuyimiz ham shu mana shu ulkan jannat deb atalayotgan joyga kirishligimiz uchun biz alloh subhanahu va taoloni har xil imtihonlariga sabr qilib topamiz farzand berishligi bermasligi ham imtihon farzand berishlik ham imtihon azizlar chunki shu berilingan farzandni qay darajada tarbiya qilib qo'yyapmiz ekan shu bilan ovora bo'lib ollohni unutib qo'ymayapmizmikin mana bu javoblar yotadi shuning uchun ham bugungi bu baxtu saodat kulib turgan azizlarimizni alloh taoloni ulkan ne'mati farzand ne'mati bilan shukronasi uchun qilinayotgan bu aqiqalarni qabul qilishligini allohdan so'raymiz inson boshqa ne'matlarga bu qadar shukur qila olmasakda farzandga haqiqatda mana aqiqa qilib shukur qilamiz lekin azizlar shukur qilishlik ikki xil holatda bo'ladi ham ma'naviy ham amaliy ma'naviy shukri mana shu aqiqa qilishlik chiroyli ismlar qo'yishlik ozon iqomatlarda aytishlik allohga hamdu sano aytishlik bu ma'naviy shukur lekin ikkinchi amaliy shukrimiz bor bizga shu farzandni ato qilib bergan shu farzandni berguncha ko'zimiz giryon bo'lgan qalbimiz mahzun bo'lgan ollohni shu farzandimizni o'sha ollohga ibodat qiladigan taniydigan qilib tarbiya qilib qo'yishligimiz mana shu amaliy shukur bo'ladi amaliy shukur umrimizni oxiriga qadar davom etadi jonimiz boricha o'g'il farzand qiz farzandlarimizga robbimizni tanitishlikka harakat qilib boramiz chunki bu ulkan tarbiya bizlarni tarbiyamiz yuqorida qoraka o'qigan qur'oni karimda alloh taolo o'ziga ibodat qilishlikka buyurgandan keyin ikkinchi bir amalni buyurdi manga ibodat qiling hech kimni sherik qilmang deb turib ota onangizga yaxshilik qiling dedi agar ota onangizdan birortasi yo ikkisi sizni huzuringizda qarib katta bo'lib qolsa ota onaga uf demang dedi olloh ularga ovozingizni baland qilib ko'tarmang o'shqirmang va qullahuma ularga shunday gapiringki muloyim layin so'zlar bilan gapiring dedi ota ona shunaqa hurmatni farzanddan ekan azizlar farzandni shunday holatga olib kelib qo'yishlik esa ota onani katta o'zining hissasi vazifasi mehnati bilan bo'ladi qur'onda olloh buyuryapti ota onaga hatto uf demagin baqirmagin dunyodagi eng yaxshi so'zlaringni ota onangga qilgin ularni o'zingni rahmat qanotingda saqlab xizmatini qilgin va duo qilgin yo rabbiy mani kichikligimda qanday tarbiya qilib katta qilib qo'ygan bo'lsalar ota onamni endi shunday gunohini kechirgin deb duo qilgin deyapti alloh taolo biror bir ota ona yo'qki farzandidan shunaqa tarbiya kutmasa buning uchun eng katta mas'uliyat bizga azizlar mana shu farzandimizni shunaqa darajaga olib chiqib qo'yishlik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki kullu mavludin yuladu alal fitra ولكن أبواه يحاودانه أو يناصرانه أو يماجسانه dedi أو كما قال ya'ni aytdilarki dunyoda kimni farzandi tug'ilsa u qaysi millat qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar tug'ilganda fitratda tug'iladi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam fitrat degani pokiza tabiatda pokiza ozoda bo'lib tug'iladi biror unga na shirk na kufr na yomonlik ilashmagan chiroyli fitratda tug'iladi lekin ota onasi uni nasroniy qilib tarbiya qilib qo'yadi yo yahudiy qilib tarbiya qilib qo'yadi yo majusiy qilib tarbiya qilib qo'yadi deydi demak bolani ota onasini diniga qarab ketar ekan shuning uchun bizga berilingan farzandimizni katta qilayotganda bir qarab qo'yaylikki farzandimizni qanaqa holatda olib ketyapmiz musulmon deya oladimi farzandimizga qarab yurish turishi ibodati uyimizdagi odatimiz bolamizdan talab qilayotgan tarbiya hammasi islom fitratidamikin har qanday ko'rgan odam shu musulmon ekan deydigan holatda qilyapmizmi yoki ko'chada musulmoncha uyda nasroniycha yoki boshqa yurishda yahudiycha yo boshqa holatda majusiycha ibodatu odatlarni qilyapmizmikin bolamizga sof islom tarbiyasi bilan tarbiya qilishlik berilsagina o'sha bolamiz yuqoridagi oyatga muvofiq ota onani hurmat qiladigan ularga hatto uf demaydigan holatda bo'ladi ana shuning uchun ham farzandga shukrona qilayotgan har bir inson ikkinchi shukurga ko'proq e'tibor qilmoqlik lozim mana bu amaliy shukurga bugungi dunyoga kelgan farzandimizni ushbu oyatga amal qiladigan alloh haq subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qiladigan so'ngindan ota onasini ham ehtirom qiladigan vatani xalqi uchun xizmat qiladigan ulug' bir inson bo'lishligini so'rab qolamiz xonadon egalariga hoji akamizga bolasini tarbiyasida sabr qanoatlik bo'lishligini ushbu imtihonda aldanib qolmasligini allohdan so'raymiz farzand hali aytib o'tdik bu imtihon ekan azizlar bir ulug' ustozlardan birlari bilan suhbatda bo'lganimizda o'sha odam befarzand ekanligini eshitgan edik o'tirib davra suhbatida suhbatdoshlarimizdan birlari u kishiga qarab taqsir otangiz o'tibdi volidangiz o'tibdi biz bilolmay qoldik deyavdilar u kishi alhamdulillah deb javob berdilar so'ngidan yana suhbat orasida bu kishini farzandi yo'qligi haqida savol berildi taqsir sizni farzandingiz yo'q ekana a u kishi yana alhamdulillah deb javob berdilar shunda man hayron bo'ldim o'tirganda oxiri balkim bu jur'at yoki beodoblik o'sha yerda eng yoshi bo'lishimizga qaramasdan savol berdim ustoz uzrimni qabul qiling nega ota onangiz o'tdi desa alhamdulillah deyapsiz farzandingiz yo'qmi desa ham alhamdulillah deyapsiz deyavdilar u kishi manga qarab tabassum qildilarda kulib bolam ota onadan ayrilish ulkan imtihon eng katta imtihon mana shu imtihonga sabr qilib eson omon o'tib olganligim uchun allohga alhamdulillah dedim befarzandlik imtihonidan besabrlik qilmasdan alloh taologa ibodat qilib kelayotganligim uchun ham alhamdulillah deb javob berdim dedilar bu katta dars azizlar har bir imtihondan sog' omon o'tib qolishligimiz bu hamdu sanoga loyiq shuning uchun ham bandalar hatto jannatga kirib ketayotganda ham alhamdulillahi hadana li hada va ma kunna linahtadiya lawla an hadana Alloh da aytib kirar ekanlar bizni shu hidoyat yo'liga solib qo'ygan allohga hamdu sanolar bo'lsin agar olloh bizni hidoyat qilmaganda biz bu ne'matlarni ko'rmagan bo'lardik deb kirar ekan jannatga kirganda alloh taolo hammamizni shunday holatda xotima yasashligimizni nasib aylasin deb qo'llarimizni duoga ochamiz parvardigori olam o'zing xoliqlik sifating ila ushbu xonadonni ko'zini quvonchga to'ldirib qalbining mevasi bo'lib ato qilingan bu farzandlarini haqiqatda ham ushbu muhammad amin ismiga muvofiq hayot kechirishligini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning siyratlaridan siyratlanib tarbiyalanib katta bo'ladigan xodim bo'ladigan inson yaxshi bir komil musulmon bo'ladigan qilib tarbiya qilgin duoga qo'l ochib turgan opa dadalariyu dadalariyu qavmi qarindoshlari shu farzandimizni nikoh to'ylarida ham duo qilib o'tirmoqliklarini nasib qilgin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته